Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en la redacció de Salva Folgado i l'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977 esports 97 i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit en el dia d'avui estem fent-vos la pregunta què vos va semblar la dupla Alcácer Negredo davant el Granada és la pregunta que fem en el dia d'avui en el nostre Twitter arroba esports97nit què vos va semblar la dupla Alcácer Negredo davant el divendres davant el Granada. La pregunta que fem eh, en el dia d'avui, la nit d'avui, de diumenge. En un València que ja ve l'arma, espera demà de matí agafar l'avió i anar cap a Lió per a entrenar a l'estada en l'estadi de Guerlain i preparar el segon envi de la Champions. Ahir el València, en el pitjor dels casos, i dic pitjor en majúscules, hauria d'empatar, però ha d'aconseguir els tres punts, perquè si no se va plantar en dos jornades amb un sols punt i va començar a eh, tindre que treure punts sí o sí obligat, el que es diu habitualment en l'argot, amb el ganxo en el coll en els últims quatre partits. De moment, per a s'encontre encontre, Nuno Espíritu Santo sí pot contar, o almenys sí ha convocat Matt Ryan, el porter eh, australià, que sembla s'ha recuperat en més o menys el temps que s'esperava, de la seva dolència de Xenoi, després veurem què fa i si juga el Jaume, que jo crec que va jugar el Jaume, perquè Ryan encara no tindrà porteria, no estarà al 100% físicament, i no ha pogut comptar amb André Gómez. I això sí que és una dolenta notícia, perquè després del vist en els últims partits, és evident que a hores d'ara, si algú marca la diferència, si algú aporta algo diferent al que estem acostumats a veure en ese to gris que està oferint el València és André Gómez. Tot i així, la sensació que dona és que després de veure el partit contra l'Espanyol i també el partit, per exemple, contra el Granada, el València es troba a mitjan del camí a cap lloc. L'equip valencianista, a hores d'ara, no té clar què és el que vol per al seu joc dona la impressió, i després ho parlarem amb tertúlia, que per tal de no ser tan reconeixible com l'any passat, per tal de que diuen que no t'agarren la matrícula, Nuno vol canviar alguna cosa de l'equip. Però no sembla que hagi donat la tecla amb quin és el canvi necessari per a que l'equip continue funcionant i que, a més a més, no siga reconeixible per als seus rivals en les dues victòries que ha obtingut el València en Lliga, Granada i Sporting de Gijón, se deuen fonamentalment a l'únic gol que va marcar el València en aquests partits i també a Jaume Domènech, que de moment en Lliga està donant-li punts al València i que fins i tot en els partits que guanyes Granada i Gijón o en els que perds Cornellà contra l'Espanyol, el més destacat siga el porter, no és mai una bona notícia. És cert que Alves va ser protagonista durant molts partits la temporada passada, però en este, la irrupció de Jaume Domènech està siguent fonamental i decisiva per a que el, València, de moment, pugui comptar amb aquests 9 punts en la Lliga si no fora pel porter valencià, ja veuríem quina seria la sort de l'equip de Nuno. Que està ahí, és la millor notícia. Tot i això, està ahí. I si aconseguís esta setmana dos resultats positius, va anar-se'n al paró, al segon paró de la Lliga de seleccions, amb un pas endavant important i amb prou més tranquil·litat del que marca hores del seu joc, que sincerament no és una notícia massa positiva o una imatge massa positiva. Encara n'hi ha temps de redreçar-ho i esta setmana, com dèiem, pot ser una setmana fonamental per a la València. 11 i 36, eh, el que ha donat de si el cap de setmana, la jornada i el que ve per davant, com sempre, el resumim en 5 fotos. alió a Guañar, El Valencia Manprèn demà viatge a Lió per a afrontar el segundo partido de la Champions davant Olympique Negredo diu que esta en esta competición pot pasar cualquier cosa. En la Champions puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos allí a conseguir la, la primera victoria, que, que, es, nuestro objetivo, estar en, lo más arriba posible en este grupo y, y, bueno, pues no hemos empezado con buen pie, pero, pero esperemos que cambiar esa dinámica, conseguir tres puntos muy importantes. André no, Ryan sí. El portuguès no ha arribat a temps d'entrar en la llista de convocats en no recuperar-se de les seues dolències. L'australià Matt Ryan torna a la convocatòria per primera volta després de la seva lesió. El girondins mostra el camí i va guanyar 3 a 1 a Ira el Lió, que reserva molts titulars. Sols amb el 3-0 ja en el marcador, pogué el rival de València fer el gol de l'honor. mala pinta. Derrota de Llevan 3-0 davante el Getafe en un caótico final de encontre. Lucas Alcaraz no pensaba mai que el desenlace del encontre fuera tan negativo. ya digo, yo creo que, el partido estaba, estaba equilibrado, pero bueno, ellos en un partido que yo creo que es de un gol, que han acertado y lo han hecho, pues luego se han, encontrado con, dos más ya en el último desorden de, intentar empatar un poco a la heroica cinco minutos. Victoria Burgos, Valencia Vázquez en duel Tornes de Burgos, guayán Bilbao básquet 85-54. S'ha sustentat el triomf en una bona defensa i el joc interior amb Dulevic, que ha sigut el més destacat en la faceta anotadora, 22 punts per al Balcànic. Les 11 de la nit i 38 minuts. Vos recordo la pregunta en el dia d'avui. Què vos va semblar contra el Granada la dupla Alcácer-Negredo? És la pregunta que fem en el arroba esports 97 nit. Fem una posa per la publicitat i entrem a parlar de l'entrenament, de la llista, de Negredo, de moltes coses, de la Champions que torna esta setmana a les nostres vides. Les 11.38, això és Esports 97 nit, en la 97.radio. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913 o si prefieres te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Mm. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Darle la vuelta a la tortilla será ahora mucho más fácil con Levante el Mercantil Valenciano. Consiga las sartenes dobles gira tortillas de 24 centímetros y antiadherentes, de gran calidad, por solo 9,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 4 de octubre, La Cartilla. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión Ocasiones tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria. Migdia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 41 minuts. El València entrenava en el dia d'avui, tornava als entrenaments per a preparar ja el partit davant l'Olímpic de Lió de la Champions el dimarts en l'estadi de Guerlain des de les 9 eh, més quart el encontre que jugarà el València Club de Futbol amb la de necessitat de treure qualsevol cosa positiva. Vorem com l'ix en uno ixa eh, partida perquè d'eixa depèn molt, després de perdre el primer davant del Zenit, la continuïtat del València en la Lliga de Campions. Així que avui l'equip tornada al treball empatant. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. A la eixida de l'entrenament, llista de convocats de Nuno Espíritu Santo, amb tots, a excepció dels lesionats, i en lesionats sí entra André Gómez, però d'aquesta llista, de les, eh, llista de lesionats 6 Matthew Ryan, que entra en convocatòria junta a Joel i Jaume. Sí, 21 futbolistes s'han anat a conèixer en uno la llista de convocats d'este matí després del treball a, a Paterna i efectivament, Manol, la gran novetat en aquesta convocatòria ha sigut l'entrada del porter Mate Ryan, que portava ja un, varios dies treballant amb normalitat en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna i per tant després set dies, dos en concret, exercitant-se amb, amb el grup, l'australià que formarà part de l'expedició el porter continuarà sent eh, Jaume, Manolo, perquè no només mm. porta dos eh, entrenaments eh, Ryan amb la resta del, del grup, però este futbolista en breu ja estarà per a competir altra volta eh, per la titularitat, en este cas amb el porter d'Almenara, Jaume Domènech. Així que s'han portat 12 futbolistes disponibles per a la cita. Bacali, recordem, no inscrit en la competició, a més de Alves Gallà i André Gómez, que encara no està 100%, no viatja amb la resta del grup. El València que demà mantendrà viatge cap a França a les 11 i mitja del matí i a partir d'ahir, Manolo, de vesprada la roda oficial, la roda de premsa oficial de, de UEFA en Lliga de Campions a l'estadi del Olímpic parlaran futbolista del València i el tècnic Nuno Espírito Santo. Bueno, pues, eh, imagina que l'entrenament d'avui no se pot eh, extraure cap conclusió de cara al que pot ser 11 davant del Olímpic de Lió, no? No, poquetes pistes les que este matí ha donat, ha donat Nuno i el seu treball a les instal·lacions de Paterna respecte a la possibilitat o a un possible eh, 11 inicial que, que, bueno, que no hem vist este matí, jo almenys, Manolo, uh mhm. -huh. eh, no he apreciat cap tipus de provatura sèria amb cap on ser en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Bueno, pues amb tot això hi ha que dir que demà l'equip eh, agafa un avió a les 11 i mitja i que després entrenaran en Gerland, l'estadi de l'Olímpic de Lió, per a preparar l'encontre. L'encontre que xiularà Macic, de 42 anys, serbi, és àrbitre FIFA, àrbitre FIFA des del 2009, i té un precedent amb el València. És el precedent més trist de la història recent del València de Futbol. la semifinal de la Europa League de la 2013-2014, Valencia 3, Sevilla 1, va a ser chulada per este hombre, pero el Servi Macic, no va a tener cap incidencia en el marcador, pero sí que ser que la estadística, Fulgado, diu que no es un àrbitre que puga dur bon recorrido lógicamente a la parroquia valencianista. bueno pues y i anem a tocar fusta para que no bueno, se repetisca lo que, lo que va ocurrir en aquella ocasión que acabes de, de relatar. Bueno, doncs pues amb tot això, eh, i com hem dit ja repassant la llista de convocats, hem d'entrar en les paraules d'Álvaro Negredo, que jugava per primera volta amb Paco Alcácer en eh, Mestalla davant el Granada, i que en el dia d'avui ha parlat per als eh, companys dels mitjans de comunicació en la sala de premsa, en el Media Center que es diu ara de Paterna i allí ha raonat sobre diversos aspectes dels quals ha sigut qüestionat. Negredo, Manolo, que en primer lloc pues, eh, ha parlat de la necessitat que feia una victòria com la que l'equip va obtindre el passat divendres davant el Granada. Necesitábamos la, la victoria, veníamos de, de no conseguirla en partidos atrás y, queríamos queríamos hacerla no después de también del partido pues contra el español el, de Champions pues es una victoria que se necesitaba en casa con nuestra gente y, bueno eh, teníamos que ganar sí o sí para pues bueno pues para meternos en o intentar meternos en una dinámica buena y, sobre todo por, lo que viene también antes de estos dos partidos antes del parón Es evidente que se millora siempre más tranquil desde la victoria... però que poca cosa més positiva podem dur-nos a la boca després del partit contra Granada. Sí, és el tòpic del, del futbol. El futbol té molts tòpics i un uh mhm. -huh. d'ells és que se pot créixer, evidentment, des de, millor des de la victòria que no des de la derrota, però poqueta cosa més se pot extraure, després parlarem en tertúlia, del futbol que va exhibir poqueta altra volta uh mhm. -huh. el València l'altre dia davant el Granada. Més, més coses de Negredo. Sí, Negredo que ha parlat de que efectivamente se puede jugar a dos eh, davanters y de que está encantad de jugar a Paco Alcácer. Se hizo un buen partido los dos juntos. Eh, sabemos que venimos tiempo atrás diciendo que podemos jugar los dos juntos. Es decisión del míster al final el, elegir a quién, pero, pero bueno, es, un sistema más en el que el míster creo que puede confiar y, y, darnos esa responsabilidad cuando, cuando él crea oportuno. Como te digo, para mí es un placer jugar con, con Paco y bueno, pues también ojalá que, que podamos jugar eh, muchos partidos juntos. Negredo, al mes que, independientemente de que l'altre dia varen jugar a dos eh, davanters, que al equipo le falten gols. Diu que es cuestión de d'encaixar a poco a poc les peces este Valencia. A veces, pues, eh, la colocación del delantero no es buena, otras el centro no es tan bueno hay muchas muchas cosas que pueden que pueden influir no es cierto que llegamos mucho ya no solo este último partido sino partidos atrás hemos llegado mucho hasta esas líneas y, y, no y no terminamos de, concretar las jugadas no creo que el equipo pues tiene tiene buenos buenos centradores tiene buenos rematadores y, y en el momento en el que pues esas dos eh, pieza del pool puzzle encajen, pues eh, los delanteros nos, hincharemos a, hacer goles. Creo que es tiempo, creo que es a seguir trabajándolo y, creo que bueno, lo estamos trabajando para, para, bueno, pues, para tener la mayor efectividad posible. respecto al partido que le espera al Valencia, March en la Liga de, Campeones, respecto a la derrota en la primera jornada de este grupo AC en la Champions, grado digo que en cara puede pasar cualsevol cosa y que el Valencia incluso en cara podría ser primer de grupo. Tenemos que jugar el partido de, vuelta contra, el cuatro partidos más, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Nuestro objetivo, ya te digo que es estar lo más arriba posible en el grupo, eh, sabiendo que, no hemos empezado con buen pie, pues cambiar esa dinámica, seguir trabajando y, ya tenemos una, prueba bonita para, disfrutarla y sobre todo para, ganarla y conseguir pues eh, eh, no estar abajo del todo en el grupo. ¿no? Sobre el partido, eso sí, ha que va a ser complicado, independientemente de que este cap de semana ha ir el Olympique de Lió va perder el Girondins. Es un equipo eh, muy poderoso físicamente, sabemos que, pues, también les gusta jugar al fútbol, pero nosotros tenemos nuestra baza, tenemos que pensar más en nosotros que, en el equipo rival y, saber que, va a ser un partido muy muy complicado y, tendremos que, dar el, 100% para, para llevarnos eh, los tres puntos. Negredo, que també s'ha referit a la setmana que li espera el València dimarts davant l'Olímpic de Lió en la Lliga de Campions. Ojo perquè diumenge 4 de la vesprada i el nou Samamés jugaran davant l'Atlètic Club de Bilbao. Tot això abans de que la Lliga Manolo torni a experimentar un paró per compromisos sí. internacionals. Per tant, la setmana és importantíssima. El eh? setmana. El València necessita, després de sumar 3 punts davant el Granada, tornar a sumar de 3 en 3 davant l'Atlètic Club de Bilbao, però té la distracció importantíssima també i la necessitat de vèncer dimarts en Champions. Tendremos que, que trabajar muy bien estos dos partidos, porque son partidos muy, muy complicados. El campo de, de Bilbao en Liga es, es complicadísimo, pero pero sí es cierto que si te vienes de, te vienes de, esos dos partidos con, con buenas sensaciones, con, victorias o, con puntos, pues sí es cierto que la gente pues a lo mejor cambia un poco también el, chip y, se mete más en, en esta dinámica que, queremos, que es ir todos a una y bueno, pues eh, desde aquí pues eh, también el, descanso también te puede venir bien como dices tú para, para que las cosas se calmen tanto tanto fuera como, como dentro para, para recuperar nuestra mejor versión y intentar hacerlo lo mejor posible para, para ir todos unidos ¿no? Pues fins així, Manolo, el mes destacado del que comentaba este matí en la rueda de prensa de, Paterna, Álvaro Negredo. El davanter centre del Valencia Club de Fútbol, <coughs> que Boremsi, torna a repetir actuació i sobretot si torna a repetir titularitat en Gerland davant del conjunt de l'Olimpí de Lió. Veurem si Nuno Salva torna a alinear i dos davanters que sembla que últimament està seguint la seva aposta. Sí, però bueno, la incògnita. Els s'ha utilitzat eh, mm, a casa davant el Betis, recordem, eh, Alcácer i Rodrigo, davant el Granada, Alcácer i Negredo, ara jugues fora de, de casa. Volen que Contra el, que el Betis, Rodrigo i Alcácer. Fora de casa juguen laterals ofensius, a casa juguen laterals eh, defensius, mm, habitualment. No sabem què és el que no saben què és el que ocorrerà. Bueno, és tota una incògnita després de veure exactament que no podem tindre massa eh, punts de... Tornarà a la tripleta de mig centres, mantindrà un, Quatre. una parella... Clar, hi ha moltes incògnites, Manolo, i este matí no hem vist res, diríem, eh, que ens done qualsevol pista. I sobretot tampoc et pot donar pista ni tan sols la convocatòria no, no. perquè van tots. Exacte, van tots, sí. Van tots i mm. en aquest aspecte Nuno que bueno, va dir que el partit de, de Granada també estava una miqueta condicionat per com li volia ell jugar Te'n recordes? En la sala de premsa que va dir-ho davant l'Olímpic de Lió. Que ja s'havia conjugat l'Olímpic de Lió i que lo de les rotacions ho tornar a repetir, que estava tot planificat, que està tot programat i que en breu tindrem eh, un coneixement del per què està fent aquestes coses i veurem el rendiment de totes les rotacions. És el que Bé, jo eh, li vaig entendre. Sí, sí, sí. Eh, més o menys és el que, uh mm. -huh. és el que va dir en el postpartit uh mm, -huh. davant mm, el Granada. Alguna cosa més que dir del València Club de Futbol, Salva? Pues no, que si vols poden repassar els eh, marcadors dels, sí, correcte. dels rivals. Marcadors dels rivals. El rival més immediat, que és el de eh, dimarts, va ser eh, fortament eh, derrotat. Això sí, eh, pel que me diuen, va fer una alineació en la qual eh, va reservar moltíssims titulars. Bueno, sí, va fer rotacions, però tampoc és que estiguin en el camp l'equip eh, B. En tot cas, va caure derrotat a l'estadi del Girondens de, mm -hmm. de Bordeus per 3 a 1. A més, va encaixar Manolo dos gols a pilota parada. Va estar prou vulnerable a pilota parada en el partit d'ahir dissabte, l'Olimpíc de Lió davant el Girondins. Actualment, després de 8 partits en la Lliga Francesa, l'Olimpíc de Lió és 8è, eh, 3 victòries, 3 empats, 2 derrotes i només 12 eh, punts. No li van massa bé les coses al Girondens, que esta setmana ha baixat de la classificació. I que va reservar un total de 5 futbolistes, Bedimó, Vicemach, eh, Vicemach Gonalons, Darder i Caset són els eh, futbolistes que va reservar el eh, tècnic de l'Olimpíc de Lió, més enllà de, lògicament, comptar amb l'absència de Fekir, del mitja punta que se va lesionar a la selecció i que és eh, lesionat de llarga durada. Sí, bueno, això pel que fa referència al Girondens de, de Bordeus, el Zenit, altre rival en aquest grup del València. Manolo ha empatat a dos davant l'Espartac de Moscou, també va jugar ahir el seu compromís, va marcar Bo, Hulki. de Hulk, eh? no sé si has vist el gol de falta. Hulk i va van marcar pel Zenit i a partir d'ahir el Zenit és tercer en la classificació després de 10 partits, 5 victòries, 3 empats, 2 derrotes, 18 punts. El Gent, que és el que ens falta per eh, repassar, va guanyar-li al Baslan Beveren 1-3, el Gent actualment és quart, en la Lliga belga, després de nou jornades suma 17 punts. Bueno, pues, eh, són els rivals del València en la Champions. El rival avui en Lliga del Llevant acaba passant-lo per damunt en un tram final eh, tan caòtic com estrambòtic, perquè eh, va tot eh, més o menys parell en el partit fins que s'avança en el 82, crec que és el Getafe i a partir d'ahir el Llevant s'esborra del partit, el tram final del partit, Salva. Sí, els canvis també de Fran Escrivà li han donat molt bon resultat, fonamentalment l'entrada d'Àlvaro Vázquez, que ha, set, mm. que ha sigut l'autor de dos gols i a més de l'assistència de l'altre gol que ha marcat Emi, curiosament d'altre futbolista que també ha entrat i ha portat des de la banqueta. És a dir que li ha guanyat la, la partida, diríem, tàctica en el tram final del partit a Lucas Alcaraz. Jo crec que també al llarg de tot el partit, perquè el Llevant és cert, s'ha mantès ferm i ha defensat eh, bé en diferents eh, moments del, del partit, però si hi ha un equip que mereixia guanyar per intentar-ho, o als punts en aquest cas, encara que el futbol no és boxa, pues este era la formació de Fran Ferran Escrivà. A la fi, en el moment el Llevant ha encaixat el primer gol, s'ha desunflat i en el tram final del partit pues, ha acabat eh, sent golejat i ha perdut per 3 gols eh, a 0. Mm, si te sembla, comencem a escoltar a Lucas eh, Alcaraz, sí. Manolo, ha comentat que no esperava, no esperava una golejada i no esperava este partit tan dolorós per al Levant en el tram final. Por el desarrollo era impensable que, que fuera partido de más de un gol. por parte de los dos equipos. ¿no? Ellos han tenido más, más presencia en campo contrario, sin, ocasiones claras o no muchas hasta el 1-0. Nosotros no hemos tenido las nuestras, tampoco muchas. Por si no penalti Camarasa, de segunda tarjeta y termina con tarjeta <laughs> a Camarasa. Y a partir de ahí, algún remate en balón parado y alguna llegada. Pero ya digo, yo creo que, el partido estaba, estaba equilibrado, ellos en un partido que yo creo que de un gol, que han acertado y lo han hecho, pues luego se han, encontrado con, con, dos más ya en el último desorden de, intentar empatar un poco a la heroica en cinco minutos. Alcaraz, que no esperaba ese tram final del partido en Tarnalocatón, acaba perdiendo el seu equipo Ha comentado como excusa, primera excusa, que probablemente el cansamiento de la, de la semana en tres ha podido pasar factura en el tranfinal final este partido. Aparte de la importancia de, los partidos, la importancia de, que necesitamos ganar, aparte de todo ese tipo de, de cosas que generan ansiedad, también está el cansancio. Este, en semana de tres partidos, el tercer partido siempre es complicado, sobre todo nosotros que teníamos un día de, de recuperación menos, Pero yo creo que, bueno, no se sabe, la causa exacta nunca sabe si hay muchas imprecisiones. pero yo creo que, el tema físico también ha, también influido, porque bueno, semana de tres partidos, son una plantilla corta, con, gente lesionada, gente que, ha repetido esfuerzos, y, es cierto que sí que ha habido muchas imprecisiones en, en balones que no son para, para error, no son errores forzados. Bueno, pues el cansamiento es una primera excusa que troba eh, Lucas Alcaraz. Altra eh, una excusa. Altra es el penal y ahí, pues, evidentemente, Terrao come sobre Camarasa en la primera en la primera parte. Luego he preguntado y me han dicho que es penalti. El árbitro está a 5 metros o 6 metros. No hay ningún jugador que le dificulta la, la visión. Eh, puede ser puede ser una tarjeta a, a, Noblejas, que creo que es la segunda. O sea, que, hay una serie de, consideraciones que si es penalti cambia totalmente el desarrollo del partido. Y además, en el arrebato de Camarasa terminamos nosotros con, un pivote con, tarjeta amarilla, cuando además tampoco tenemos más, medios centros por, la lesión de Beza. te digo, yo en el campo veo, penalti, pero veo que no lo pita y digo, ¿será que yo estoy equivocado? Porque yo estoy a 50 metros y él está a 5. Pero ahora pregunto a la gente que ha visto por televisión, yo no he tenido oportunidad de ver por televisión. La gente que, más, que he visto por televisión ha preguntado, he preguntado, no uno, sino algunos más por si acaso me han dicho que sí, que era penalti, claro. Más ya de la derrota, eh, preocupa sobre todo la imagen del Llevant, Salva, y los números en una semana encajando gols. Sí, ya me preocupa, Manolo, que el inicio de Liga del Levante Turismo Esportiva en esta temporada es pichor inici que va tindre Mendilíbar la pasada temporada. Después de Matizos eh, ya ahora a dará Manolo, Después de sobre 18 punts posibles el llevan de suma 3 la passada campanya amb Mendilibar el Llevant sumava 4 sobre 18 punts possibles, que tampoc que fora una xifra brutal, però que en esta temporada, Manolo, les Miren xifres, de, les, coses les xifres de Lucas Alcaraz són pitjors que les de Mendilibar, que ja varen ser dolentes i doloroses en el mateix nombre de, de partits en la temporada passada. És el pitjor començament de Lliga del Llevant d'Unió Esportiva des de la campanya 2007-2018, en aquella campanya que va ser molt dolorosa uh -huh. perquè eh, se va sumar l'últim descens de l'equip a segona divisió. En aquell moment el Llevant va sumar un punt de 18 eh, possibles. Així que el Llevant el que té que fer Manolo és començar a, a enxufar-se. Problema, este cap de setmana a casa pues, eh, arriba el líder de primera divisió, que és el, que és el Villarreal. Bueno, pues eh, el Villarreal, ni més ni menys, que ve de guanyar 1-0 a l'Atlético de Madrid i de ser per primera volta en la seva història el conjunt groguet líder de la màxima categoria. Després veurem exactament com eh, reacciona el conjunt de Barcelona conforme vagin passant les eh, jornades. Per a tancar, sabeu que València Bàsquet jugava el torneig de Burgos este eh, cap de setmana i que ha sigut eh, campió després de guanyar 85-54 el Bilbao Bàsquet, l'aportació de la eh, parella en la pintura, Dublevich 22 punts i Hamilton 14, ha sigut decisiva per a que el conjunt de Pedro Martínez s'adjudique esta victòria eh, ja en els últims partits perquè a poc a poc va costant-se la data de començament de la Lliga per al equip taronja. Les 12 de la nit, ja, de seguida anem a entrar en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi així a Esports, 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio i eh, ho fa recordant-vos la pregunta que estem fent en el nostre Twitter arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit la pregunta que estem fent és què vos va semblar la dupla Negredo-Alcácer el divendres davant el Granada era la dupla demanada, era la dupla a la qual va accedir el míster Nuno Espíritu Santo y vos pregunten ¿Qué vos va a y se adupla que formar negro Negredo y Alcácer en encontre davante el conjunt de... Eh, de Lucas Alcaraz, no, <laughs> de José Ramón Sandoval, de que se pinta la raya de l'ull. Folgado. Sí, señor, Se pinta la raya de l'ull. Se pinta, la tiene la portada, Se confirma eh? Sí, sí, la portada. <laughs> Álvaro, la Superdeporte, buena nit. Se confirma el tema Margaret Astor? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí? Sí, sí. Que sí, que sí. Maybelline, sí, sí. un poquito? <laughs> Sí, sí, sí. sí, sí. Maybelline mola, mola molt. Maybelline mola molt. Maybelline és mola, que Marc Gaetastor ja és molt viejuno. Maybelline mola molt. <laughs> Sí, sí t'agrada Maybelline? M'agrada pues, molt, sí. De, lo, de, lo de Maybelline. I avui ens espera eh, des de Barcelona, no sé si com a contertuli ja o com a corresponsal. Paquito Gisbert, què tal? Bona nit. Bona nit, com estem? <laughs> molt bé, i tu? Molt bé, bueno, una nit complicada per aquí, la veritat. Sí? Vols dir? Bueno, a habido hagut última eh, yo estoy rient televisión de todos esos análisis que fan. Sí, así cada que bueno, ya sabes, no? Me estoy pasando muy divertido porque todos han guanyat y todos han <laughs> perdido, o sea, es una cosa alucinante. Este es un clásico. Es efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, pues, eh, a mes, has estado fuera, eh? Que, usé, bandido. Está, sí, pero está toda la semana ya aquí. Eh, sí, está un... La semana pasada estaba en, en Finlàndia he passat uns dies, la veritat, molt bé, molt tranquils i de relax i, i agafant piles per a la nova temporada. Anava a dir-te eh, eh de plaer o de treball, però en el teu cas el treball és quasi un plaer, tens eixa sort, bandido. Sí, sí, la veritat és que sí, però en <laughs> aquest cas en, en aquest cas ha estat només de plaer. De plaer o sigui, només, exclusivament. eh, pues mira, si li has tret partit a regar, regar piles, nosaltres que, sí que que s'alegrem. Te dic una cosa, el treball de Paco ja és per a també. Eh? Pues voy dient, que és un dels... No tots els espanyols tenen aquesta sort. Alguns no, espanyols no, no, tenen aquesta sort, no, no, no. altres no la tenim. Bueno, pues és el que n'hi ha. Bueno, eh, abans d'entrar en lo del València, de la jornada, vos queda alguna cosa d'atenció? D'esta lliga que comanda el Villarreal, en la que selecciona Messi, Cristiano no veu porta, el Eibar i el Celta són revelacions vos crida alguna cosa l'atenció, més enllà d'aquestes eh, coses que vos estic dient, alguna de les coses que vos he dit? A mi el Celta. A mi me pareix que el Celta va com un tir i que Nolito està en un estat de forma espectacular i, i jo a vegades em veig una miqueta ixe futbolista, tindre ixe futbolista mhm. en el, en el València. El compares, per exemple, amb l'estat de forma de, i de confiança, sobretot, de jugadors com Rodrigo Moreno, Y bueno, pues igual <laughs> faría papel y se no, no <laughs> es comparable. El compares sí, pero no es comparable. Esa es la realidad. Salva y eh, Paco, ¿vos queréis alguna cosa la atención de esta liga? A mí me agrada el Villarreal. Siempre me ha agradado la, conforme la fila metodología de fútbol del, del Villarreal, desde la arribada de, de Marcelino. A último, ahora siempre es un equipo que, se desunfla. La impasa, yo voy a criticarle muchísimo a Marcelino el fet de no saber administrar les tres competicions en les que estava immers l'equip. A la fi, aquesta política de, de rotacions en el tram final de la temporada el va condemnar, no se va classificar per a, per a la Lliga de Campions i a partir d'ahir també va fracassar en la resta de, de competicions, però jo crec que va arribar un any, Manolo, en el que el Villarreal no va desunflar-se. Probablement siga, siga este. M'agraden els reforços uh mhm. -huh. que ha fet eh, el Villarreal, moltíssim, y m'agrada con. Les com... segones parts, del, los segones voltes del Villarreal son los bueno, que a mí... Mm, sí, pero bueno, va arribar... Me el me el dubte, va eh? arribar un momento en que el no, se mantendrá. No, di que no, dic, que a mi de momento es el que me dice el dubte. Bueno, y m'agrada con Yuga, Ahir va jugar molt bé davant de, Madrid. Apenas iba a conseguir eh, una ocasión no a, a Griezmann, se equivoca el francés, que habitualmente en ese balón no s'hi va de por el partido. Eh, Normalmente siempre opta per, per al, al porter que había eixit, uh a la puerta, se va a equivocar, pero me es una ocasión a l'Atlètic Madrid Le va conseguir el, el Villarreal, que, que va a mi un buen partido ante el davant de Simeone. Y a un, hi un company que tots de, de Dal de Super, que tiene una teoría sobre, sobre el Villarreal se desunfla, que es allá Nadal cuando dice, cuando, cuando Marcelino escoge de las chichas y de las tetillas a los jugadores, ahí se encabronan, ahí se encabronan, y a partir de ahí ya no... agarra, se agarra de... Ah, això diuen, això diuen. Eh, per Nadal, saps? se comenta. que el tema del pes i de... això sí, no? ho té molt, molt ah, controlat. Amic, amic, amic, amic, amic. Bueno, Paco, tu t'ha cridat alguna cosa l'atenció d'esta lliga? Sí, a mi el, el que està passant al Sevilla. Jo crec que el Sevilla... És... Sí, clar. Com, eh, o sigui, ahir va guanyar de miracle, realment. De miracle, de miracle. De miracle, de miracle, i és la primera victòria en un equip que el mateix que diu que el Villarreal, jo crec, i estic d'acord en Salva, que s'ha reforçat bé, sobretot perquè ara té fons d'armari, que l'any passat no tenia, tenia 12, 13, sí, sí. jugadors. Mm -hmm. Jo crec que el Sevilla no s'ha reforçat bé en, en, en este any, i és raro, perquè normalment ja sabem el que, que Monchi... no s'ha reforçat bé. No, eh. des del meu punt de vista, no. O sigui, jo crec per? que, que el que ha perdut... Pues mira, jo, per exemple, con Oplianca, que tant se parla d'ell, a mi mm -hmm. em sembla un jugador poc útil, o sigui, un, una, un gran jugador, però tipus d'Eulofeu, no? O sigui, d'Eulofeu és un gran jugador, bonito, però... però Más que bonito no que bueno. Sí, però exacte, però que no me serveix, no? I jo crec que Konoplianka és, és un jugador d'aquestes característiques, ha perdut jugadors que no els ha sabut eh, compensar bé, és la meva opinió, eh? i sobretot per a una temporada tan exigent com la que tindrà enguany en, en, una, en una Champions en la qual, a més, està en un grup en el que tots els partits són decisius. No? Mm. O sigui, va ser molt complicat. Però m'ha sorprès, jo, o sigui, sincerament, perquè clar, el València porta tres partits de Champions, però el Sevilla només porta un. Aquesta és la diferència. Diguem-ne que el València va començar abans, l'exigència és major, però el Sevilla només ha jugat un partit i en Lliga només ha, només ha guanyat i de miracle l'últim partit. Va, re recorda, molt. recorda, recorda, Paco, que va jugar la Supercopa d'Europa, eh? Eh, sí, bueno, sí, sí, sí, pero va a ser un partit eh, en un, en un, és que una cosa és un partit i una altra centrar-se en una eliminatòria que són dues setmanes preparant-la contra un equip en el qual a més te la jugues tota, te jugues tota la temporada perquè clar, el Sevilla si perdia no passava res, que al final va perdre i no va passar res la factura de tener de tindre que anar allà a Geòrgia i, i jugar una pròrroga i que li ficaren cinc gols i tot això, però des del meu punt de vista és més exigència el que, lo que tenia el València per damunt i, i el València, bueno, és que tampoc és que hagi arrencat per a, per a tirar coets, però bueno, millor que el Sevilla, sí. Jo del Sevilla tinc una teoria molt particular, la desenrotllaré conforme vaig passant les jornades. No, no, dila ja, si no, eh? no val deixem que va ser unes jornades. Vale. <laughs> Val? Ah, si no, no val. Si no la dius ara, si no la dius ara, no. Vols que la digui ara? Sí, clar. Jo crec que eh, Unai està fent coses d'Unai i Unai està fent coses d'Unai perquè Unai li vingué molt bé en el seu dia pegar-se la tosola que se pega en l'Espartac on se pensava que havia inventat el futbol perquè d'altres anys estàs en el València en el Sevilla eh, entre ell i una miqueta Monchi que el va guiar eh, i que venien els fums més baixos pues, se va adaptar molt bé al Sevilla i ara ja eh, ha sonat per al Milà, ha guanyat dos Europa League i torna una miqueta a fer aquestes cosetes pues, que fins i tot ahir durant el partit algun xulit era per a, per a la seva persona jo ho veig així, i ho veig així ho dic. igual no, igual la remunta el vol Sevilla i no, i... L'any passat l'inici del Sevilla també va ser molt, molt dolent, no tan dolorós com el de com el d'enguany, però l'inici de la temporada passada del Sevilla també va ser molt, molt dolent. El de fa, I, el de fa dos, el de fa I va ser molt crítica, el de fa dos, també. Torna, va ser molt crítica, també, en, en José Descens el calendari, el calendari de l'any passat era molt més exigent que el d'este any. Eh? O sigui, l'any passat va rebre el València si no, i, si no m'equivoque, sí. després al Madrid. No? I, mm. i, el, i, i en guany no, en guany no ha jugat contra ningú. O sigui, és que realment dius... bueno, o sigui, ha jugat contra l'Atleti de Madrid, no? Mm -hmm. però, però que tampoc, tampoc no sé. O sigui, és... guanyar-li el rayo de miracle a falta de 5 minuts i en una jugada de falta... Eh, jo que sé, jo que sé, saps? Després hi un equipo que ha perdut molts futbolistas que están en el, en la cua de la clasificación independientemente de que ahir no va al Bernabéu, m'agrada moltíssim la propuesta de, de Javi, García de Málaga. sí. Sí. Sí, ver, sí, a salva la falta de puntería del Madrid y, Cameni. pero que... bueno, que es por tres tan para parar, eh? Mm. No, pero el Málaga tiene un proyecto. sí, el Málaga el que l'any passat jugava molt bé i, bueno, millor es un proyecto para acabar sèptim, eh, vuitè, sé una cosa així, a veure, però... Si, si acaba ahí és un miracle. És un miracle, sí, sí, eh? Però, perdut però, a Samu García, Samu Castillejo... Darder. Darder, Juanmi, vull dir, ha perdut tot? Sí, sí, però té un projecte i té una manera de jugar molt determinada i tots juguen... És un equip molt solidari. A mi el Màlaga l'any passat m'ha agradat molt i en guany també jo el que l'he vist al Màlaga, encara que els resultats no li acompanyen, jo crec que el Màlaga té un equip per a salvar-se sense cap problema Y pero Astrail yo creo que en la zona on están els que ni pinchan ni cortan, no? O sigui, jo és, que és, són 4 o 5. És cert sí, que el Màlaga m'agrada la proposta, eh, coincidís que amb vosaltres, el, en el que no coincidís és que tinga un projecte. Vull dir, eh, el Sheik fa temps que està ahí eh, deixant-les passar. No, però ara es crea un projecte de mínimes. <laughs> I deberes. No, però un proye el projecte del té Javi Gracia. El projecte del té Javi Gracia, exacte, no el exacte, exacte, exacte. Clar, és, és, que és, és la diferència. O sigui, sí, correcte, aquí, en València, sí. aquí en València el projecte no el té ningú. O sigui, ni el té Blim ni el té Nuno, però, però allí Javi bueno. Gracia sí que té una idea de lo que té que fer i lo pues que tiene que hacer per a, per a, per a els partits. No? Ja que Paco ha entrat per ahí, anem a sentarse se allà de València eh, sobre el projecte, sobre el que va passar. A mi, sincerament, eh, i no vull pecar de catastrofista. Per a mi l'equip contra Granada torna a no agradar-me gens. A mi tampoc, però Manolo, jo crec que n'hi ha, ha una realitat. Mm, la naturaleza no, no da saltos i... i <laughs> la frase de Parreira. I, i de Carlos Bosch, eh, que no, que la artista... Pues no Carlos Bosch ja li ho diria Carlos Bosch, li l'ha copiat a Parreira. Jo el que vull dir és que si el València està com està, que no carbura i que no funciona, jo crec que no li poden demanar eh, en, ja en una setmana que, que guanye i que jugue bé. Jo crec que és molt difícil fer les dues coses. Si el València ha de créixer és a partir de resultats, ha de guanyar, ha d'agarrar confiança i a partir d'ahir, després de, de la pausa de la competició, ja parlarem si n'hi ha, que, si ha que jugar millor o n'hi ha que jugar pitjor. Jo crec que l'important ara mateix és arribar amb, la, amb el major número de punts al, al Parón, que crec que queden dos partits, no? I, i a partir d'ahir ja, ja parlarem. Paco i Salva? Yo estoy de acuerdo, Andreu. yo creo que ahí, perdona Paco, eh, no, la lectura que se ha de hacer del, del si algo fue una lectura eh, totalmente resultadista, pues yo no a estar en contra de esa lectura eh, resultadista, porque yo creo que ir per de de el equipo tenía que, que guanyar, conforme fora, però tenia que guanyar. I a partir d'ahir, i se tòpic del futbol, el futbol, ho hem comentat abans, està ple de tòpics. Un d'ells és que eh, se puede crecer des de la victòria mejor que des de la derrota. Estic d'acord, és una gran realitat del, del futbol. Tu imagina el que hagués sigut esta setmana davant l'Olimpí de Lió i la remates abans del paró, ojo, abans del paró, davant l'article de Bilbao, amb altre partit, si hagués perdut o no hagués guanyat este cap de setmana davant el, Granada. És a dir, davant la setmana que li espera al, al València tan dura, necessitava vèncer conforme fora mm. al Granada i li va guanyar l'altra volta d'aquella manera i a mi no me va agradar la proposta però jo crec que sí que és lícit fer una, una, una lectura eh, resultadista perquè l'equip tenia que guanyar conforme fora Bueno, clar, jo sempre preferís guanyar eh, encara que jugues malament que jugar molt bé i perdre, no? O sigui, i, eh, però bueno, la imatge que està donant el València en els primers sis partits i, bueno, i, en, i el partit de la Champions inclús la eliminatòria contra el Mónaco yo creo que no se corresponde a lo que al, pot al potencial que té la plantilla y a lo que se esperaría del Valencia no mm, bueno y lo que tú decías Salva se, se creéis en el resultado y esperen que els resultats se acompañen y a partir de ahí creixerem però jo me remito a lo que he dit abans, no? O sigui, jo continuo sense veure un projecte, Mm. L'any passat se resolvien els partits per la pilota parada, en guany no n'hi ha pilota parada, o sigui, la pilota parada ha desaparegut, però ha desaparegut d'una manera increïble, perquè és que ja no se crea perill, o sigui, ara tiren un córner i és que ni el rematen. L'any passat mm, notaves que n'hi havia perill i era una de les maneres de solucionar partits atascats. Jo recordava ahir el partit contra l'Elx que guanyàrem 3 a 1, però els tres gols foren de pilota parada. És que en guany treuen un córner, treuen una falta i dius mm, no passa res. No passa, al, menys al, mal que no passa. Al revés. Menys mal ara, que no li passa. Ara te trauen un córner, una sí. falta i tremoles. Jo anava a dir això, jo estic en Paco. Eh? I, és que l'equip fa molt de temps que no treballa la pilota parada i, i, i ja no, no, no és només que no marque gols, sinó és que damunt està rebent gols, perquè el gol de l'Espanyol, si recordem, és un error garrafal de pilota parada. Sí. sí. Pero, bueno, y menos mal que no pasa lo que pasaba en Unai, que tiraven un córner i els ficaven un gol. O sigui, sea, pillaven a la contra. Els tiraven nosaltres i els, fi, i, el, i els ficaven el gol ells, no? però menys mal que no passa això. Però jo el, el tema de la pilota parada, que l'any passat, sincerament, jo crec que el, el, en l'arranque en de la temporada, en el començament, que l'equip estava fent-se, eh, va ajudar molt. O sigui, el, el València va guanyar molts partits, eh, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, inclús, però dos, dos, un, tres gols foren de pilota parada, no? I això enguany no s'ha treballat. On, jo no sé qui és la, si, la culpa, si això ho feia el Lion Caroz, aquell que se'n va anar, i ara el Phil Neville no ho fa, sincerament no sé no sé d'on ve perquè jo tampoc vaig als entrenaments, eh, òbviament, però no, no funciona, no funciona. 12 i quart, fem, vols dir alguna no, cosa? No, ara després. De ara la, després? Al voltant, de lo que diu, al voltant de lo que diu Paco, sí. Mm, la dicotomia Cadro-Neville. 12 i quart, pausa i tornem. Així a la 97.7, a Esports 97 nit. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Triple del Plan Pibe. En Citroën Uga Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Uga Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. del Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Mmm. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. 11. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18, estem parlant ara eh, d'un dels problemes que estan sorgint en guany, dels molts que n'hi ha, un és la pilota parada. I, Pau que apuntava, jo no sé si és cosa de que l'any passat la treballava Ian Cadro, el escocès que se n'ha tornat a la seva terra, i ara Finn Neville no ho fa. I Folgado volia apuntar alguna coseta. Sí, mira, la semana pasada eh, me contaron una, circunstancia curiosa porque eso de Ian Cathrow y de Phil Neville ya era, ya es algo que está en la no? Y que, de alguna forma pues, eh, arriba, no? Y ya echen que fa la mateisa reflexión que, que Paco. Lo que, A mí lo que a mí me conten es que eh, el estudios y el que en el cos eh, técnico de, de uno era efectivamente era efectivamente Cadro. Cadro, sí. Y que trabajaba también la pilota parada. i que enguany Phil Neville no fa la mateixa funció que hi ha en pues Cathro. Escolta, en el cos tenis són un fum, eh? Pues Phil Neville, a mi m'han dit que Phil Neville és un futbolista més en els entrenaments. Mm. Vull dir, en lloc de ser un ajudant del tècnic per a una determinada funció o una determinada eh, uh mhm. -huh. acció, en este cas la pilota parada, estudiar el rival, etc. No, el tio està ahí tot feliç, tot content de, de tornar a estar dins d'un equip d'èlit com és el València, participar en els partidets, eh, està amb ells com si fos un futbolista més pero no aporta, no aporta lo que ha de aportar un pues un segundo entrenador o un tercer entrenador o un colaborador en este caso del técnico principal que es que es que es Nuno Me comentaron la semana pasada, la verdad es que se me va a olvidar comentarlo oh, y ahora, después de lo que acaba de comentar Paco más amigo tal me, me a comentar una persona de diari de, chafar paterna a diari y me va a decir que una de las causas probablemente eh, siga Isa que Cáceres efectivamente trabaja muy mesa a Nuno que de lo que ho fa Phil Neville. Per tant, solució, ja que fitxarà ja en <laughs> Probable, no sé. Bueno, no, lo que, lo, la solució és que si tenim a Phil Neville només per a completar els rondos i, i que no siguin 10 contra 11, pues, pues això... Escolta, jo, de moment... De moment jo que sé, o sigui, eh? no, no sé, per això ja teníem a Piatti l'any aquell que volien tirar-lo del damunt i, i jugava els entrenaments i estava per a completar, no? O sigui, és que no ho entenc, <laughs> sincerament. Perquè Andreu estava, estava pegant cabotatge, jo crec que la, la mateixa imatge d'estudi... És que és així, jo, jo estava recordant imatges de la pretemporada d'Alemanya en la que Phil Neville posava els balons i els demés remataven. Y es que sí, sí, nada. Mm, lo que, pasa es que yo creo que la contribución... Pero después Phil Neville no tira de corners. Ya, es que claro, <laughs> no postra, eso no, això que un tío. Yo creo que la, la contribución. no estás parlando de Beckham, eh? No, no. No, no, claro no, no eh, pero pero ojo, Phil eh, Neville, ojo, no, pero es posava eh? Si yo no tengo que siga pero pero eh? una cosa, que Phil Neville. No salir tú mío, Salva, eh? No, yo no, claro. <laughs> bueno, pues, yo creo que la contribución de Phil Neville, no obstante... va més allà d'això, oh, sí, però sí que és de veres que no s'està treballant el, la pilota parada i que la baixa de Ian Cathrow s'està notant. A partir d'ahir, Phil Neville fa una miqueta de poli bueno en els futbolistes. Els futbolistes eh, tenen molt de respecte i molt, i molt de carinyo i molt bona connexió amb, el, amb, amb, amb, amb la mà dreta en Nuno. I jo crec que, que, <coughs> que molt més que amb Nuno Espíritu Santo. Tenen molt més feeling que amb Nuno Espíritu Santo. No és complicat això. A partir d'ahir... No és complicat això tampoc. No, no, no és complicat. A partir d'ahir hi ha una cosa que és per unir-se, que el cos tècnic està, mm, justifica un poc la falta de, de treball a valor parat, la falta de treball en el psicòleg, perquè en, des, del, des del paró el València no ha fet treball tàctic. Uh -huh. L'únic que s'ha fet és veure vídeos, vídeos del rival. Mm, no s'ha treballat en l'aspecte tàctic, no s'ha treballat en l'aspecte psicològic, perquè dius, l'equip està tocat, l'equip està al límit. Lo normal és que tu has incorporat a un psicòleg aquest estiu i que tiris del psicòleg. L'equip no ha treballat amb el psicòleg en aquestes setmanes i no ha fet treball tàctic i no ha fet valor parat i dius, i per què no s'ha fet? Entonces els jugadors te conten. No s'ha fet perquè no tenim temps, no tenim temps. El cos tècnic ens diu que no tenim temps. I tu ho analitzes i dius, bueno, sí que és de veres que... Entre partit i partit... El, Val el València juga mm, dissabte mm, mm. i torna a jugar el, mm. el, el dimecres o el dimarts i el treball tàctic diuen que s'ha de fer dos dies abans, el dijous si jugues dissabte o el divendres si jugues diumenge. Exacte. Però que no pots fer una doble sessió? Pregunte. O no pots treballar mitja hora més cada, cada entrenament? Què te costa? Què te costa passar pel psicòleg totes les línies com se va fer, per exemple, en la pretemporada d'Alemanya? Pues aquest tipus de coses no se fan perquè el cos tècnic creu o està convençut de que no hi ha temps. Bueno, pues són, són coses que evidentment eh, se tiren a faltar i que eh, se tiren sobretot a faltar al respecte d'altres voltes que sé que s'han fet, tant en la pilota parada com en el treball del, del psicòleg. Eh, la impressió que a mi me dona, i jo no sé què opina Salva, què opina Andreu i què opina Paco, i és un dels debats que, que, volem, eh, que vull traure esta nit així en la nostra tertúlia, me dona la impressió com, com que si Nuno mm, pensara que la gent ja li ha agarrat la matrícula a l'equip de l'any passat i perquè no fos tan previsible que els rivals, volguera canviar alguna cosa, però que encara no ha donat en la tecla amb el canvi bo que vol fer. Vull dir, si eh, Andreu, que va estar a la temporada, recordarà que durant molts partits de la temporada o alguns partits de la temporada no lo a echar en una línia de tres darrere en Enzo incrustat entre els centrals. Mm. Te'n recordes? Sí. No li va anar massa bé i va canviar. Va tornar a 4-3-3, però ha començat la Lliga, no ha eixit massa bé la cosa i ja ha tornat a canviar, ja torna al 4-4-2. També és cert que l'any passat el 4-3-3 no acaba instaurant-se fins al començament de la segona volta. Dels últims partits de la primera volta, el València el juga en 3-5-2. El València va estar també barrejant sistemes fins que acaba... De fet, el dia que se li guanya al Madrid, que és el penúltim partit de la primera volta, li guanyes amb 3-5-2. Sí, sí. El primer va ser el de, el de l'Eibar. El de l'Eibar, eh? correcte, Sí, sí. Madrid, ja no sé si en Vigo el València juga 3-5-2, crec que ja no, crec que ja no, torna no, 4 No, perquè te, eh, Nuno té la baixa de Gallà i, i a Gallà, mira que és curiós, eh? se l'havia deixat fora contra el Real Madrid. Correcte. Eh? I, i, i, i, i fa un partidàs i revoluciona el partit i se menja Carvajal i no pot comptar en Gallà perquè, perquè se lesiona o perquè té una groga i el que fa és, en comptes d'apostar pel 3-5-2 altra vegada, uh -huh. Mm, no li dona continuïtat i té que canviar tot el sistema per la baixa de Gallà. Això te dona a entendre ja que Nuno és un entrenador <coughs> eh, que, se pega, que se pega la trompa i que aprèn, i que va a base de trompaes. I després a mi la sensació que me dona és que és prou influenciable per la, per, per afició, per la, per la corrent que hi ha un poc en, en la premsa, si se fixeu... No pot ser, per la premsa no pot ser. Ah, pues ho tot, ho <laughs> no, no, tot. Ho tot, sí, efectivament. Ho tot. Pero en Vigo, en Vigo no va a pasar también que, que Parejo no podía jugar o algo así. A mí No, va a ser, va a ser en, en el Madrigal. Ah, vale, vale. Se Iba a cambiar la semana después de jugar contra hmm. el Atleti de Bilbao que se empata cero en Mestalla. O esa semana es cuando se lesiona y ya no juega, no recorde ve y el equipo cambia a 4-4-2. y esa que guaya 1-3 en el Madrigal del Valencia. Pero sí, que sé que durante la primera vuelta… Nuno Barreja eh, fa una sopa ahí de un batiburrillo de sistemes fins que acaba decantant-se per la segona volta per el 4-3-3. I en este començament de campanya, que és on jo anava, i, i demane opinió tant d'Andreu com de Salva com de Paco, mm. dona l'impressió que eh, és que me coneixen ja massa i vull canviar alguna però no donen ixe algo. Va mirant, va experimentant, però no, no acaba de donar ixe algo. No sé si vos donar aquesta impressió o, o simplement penseu que és que en uno eh, treballa així. Xina. Jo crec que té una bueno. baixa que és molt important, que és la d'André Gómez. Uh mhm. -huh. I l'equip està, està trobant en falta la, la pilota parada, com deia Paco al principi de la tertúlia, però també el ritme i la intensitat en el centre del camp, que això li dona molt al, al València. El València és un equip que tàcticament té carències, i aquestes carències només les solventa si està en punta de gas. És a dir, si està a tope, si va d'una àrea a una àrea en un futbolista com André Gómez, que és capaç de fer unes coses que no es capaz de hacer ningún en la plantilla. No te hice futbolista que es referencial y a partir de obviamente, obviamente, tú no has, no has fichado, eh, que eso es curioso, eh? tú eres el entrenador y el fichador y no has fichado ningún ningún futbolista de las características de André Gómez ni tampoco de las características de Parejo, con lo cual el día que no está ninguno o no está Latre, no puedes no puedes tirar más de un futbolista suplente de garantías. Y bueno, es el que tens, es el que tens y has de afrontar la situación con Poch. Pago Salva. Jo... Ell vol canviar algo per a que no... Jo crec que ell canvia... Per, perquè no li hagin d'agarrar la matrícula. No, no, no, no. Jo crec que canvia Manolo perquè no li deixen les coses. No perquè... Sí, però, per a evitar però recorda, que... Però li... recorda la dada que t'he donat, eh? Que este, este estiu, en la pretemporada, de, en molts partits, defensa de 3, Amenzo allà incrustat, després és cert que no... Ha... Però hasta que va vindre Otamendi, recordeu-se'n. Sí. I quan va vindre Otamendi i té una xerrada amb ell en Alemanya mm. i li mm. diu, bueno, si llega una oferta, jo me voy, però, però si no voy a estar aquí, uh mhm. -huh. Entonces digo, ah, bueno, pues si se queda, pues anem a practicar amb la Mendy. Entonces això és el que va passar i a partir d'ahí comença a treballar amb la línia de 4 altra vegada. Sala, te detall, jo crec que canvia Manolo perquè, perquè hi ha coses que, uh -huh. que no li agraden del, de l'equip i perquè bueno, prova, busca eh, variants per a tractar de trobar aquesta esa solució o esa, o esa tecla. El que passa que jo cada volta que sent la paraula tecla me'n recorde altra volta d'aquella temporada de, de, de Jukic. La tecla, la tecla, la tecla, la tecla, la que tocava el verde i després va perdre Yuki i estem en les mateixes. Nuno ara, de repent, no sap en un equip que és el mateix de la temporada passada pràcticament, pues, trobar sa tecla. Jo si moltes voltes he disculpat al tècnic, vull dir, no està Alves, mm, no està Otamendi, eh, no està André, i a partir d'ahí pues, són tres futbolistes eh, que van ser eh, capitals la temporada passada. Entre els cinc millors de la temporada estic en els tres. Mm -hmm. Sense dubtes, dos millors, torre a dir, van ser Alves i Otamendi. Tot això sumat a que els gols del no apareixen, com varen aparèixer en el tram inicial de la passada eh, campanya, i que no aporten els futbolistes de segona línia que aportaven en l'inici de la temporada passada. El València, quan arribava, feia gol i enguany arriba, arriba, arriba i no fa gol, bueno, pues jo crec que tot això suma, però crec que Manolo no canvia però perquè no sap què li ocorre al, al seu equip i crec que encara que ell diu que és per adaptar-se al rival determinat, que sap com juga el rival i que s'amolda o s'acopla bé i, eh, i que les rotacions responen al rival, etc i que tot està programat o planificat, jo crec que, que no, que no. I el problema és que l'equip no funciona i canvia coses a veure si, a veure si troba Isa, Isa Tecla, que de moment no la troba. Bueno, pues ara de seguida vos preguntaré també què s'ha perdut en el camí, més enllà de la pilota parada, eh, perquè la plantilla és pràcticament la mateixa eh, amb la inclusió fins i tot de, de Bacali com a irrupció més rutilant en els últims eh, en les últimes setmanes per cert eh, eh, quan no m'agraden coses de l'Uno i hi ha moltes que no m'agraden, ho dic però quan veig cert ventatgisme a l'hora d'arrear l'entrenador, també ho dic arrear-li ara l'Uno perquè deixar fora de la llista de la Champions a Bacali jo després del que li vaig veure aquest estiu probablement tampoc l'haguera inclús a la llista de Champions el que passa és que és molt fàcil carregar contra l'entrenador. Tindrà altres efectes, i jo crec que els té l'entrenador, però en lo de eh, Bacali veig lo de revanchisme que no m'acaba d'agradar. Jo després del que li vaig veure aquest estiu eh, a Bacali, probablement si haguera tingut que deixar algun futbolista fora de la llista de la Champions, probablement també haguera optat per deixar fora al belga marroquí. Però eh, ara ha millorat i també és cert que Nuno a expenses de que li ho puguin tirar encara, veu que s'ho ha guanyat i està posant-lo com a titular. 12 i mitja, fem una pausa per a la publi, en tornar llegint missatges. Per cert, ens envia Manuel Gil una pregunta que vos vull fer ara després als 3, eh, a veure com, com ixiu. Però encara tenim moltes més les que parar. Així es pot de 97 nit en la 97.7 ràdio. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Triple del Plan Pibe. El Citroën Uga Artesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Uga e Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte Tu snack de horno. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. La nueva forma de reestrenar coches se llama Pro Ocasión ocasiones tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Hey, 12 y 32. La pregunta que me fue en la de en el Twitter, pero eh, que lo que puedo opinar del que es es ¿qué va semblar la dia la eh, dupla Alcácer regredo contra Granada. Te vas a tallar un momento, porque me arriba eh, una información relativa al Llevant Unión Esportiva y a Lucas Alcaraz. Sí. Y ojo al, a Lucas Alcaraz y al próximo compromiso que te el llevan Unión Esportiva ¿Ultimato el a la tierra? Si no hay una reacción, no sé si se esperarán al següent compromís després del paró, que és el Real Madrid. Però, si se l'han de carregar, que sigui abans del paró, que té 15 dies el nou entrenador per a treballar. Villarreal i Real Madrid és el que li espera al llevant. La passada temporada, uh -huh. el 18 d'octubre, va caure Mendilibar després de caure a casa 0-5 davant el Real Madrid. Enguany, el 17 d'octubre, juga el llevant davant el Real Madrid també. Un dia abans que la temporada passada i les coses ah, estan pues. iguals. 3 de 18, eh, Lucas Alcaraz, l'any eh? passat 4 de 18, eh, Mendilibar. L'inici és el mateix i, ojo, que hi ha molta preocupació en el, en el Lo de avui era per estar preocupats. Del Llevant d'Unió Esportiva. 12 i 33. Perfecte, com sempre, la informació que ens serveix a la Folgado. I anem a la pregunta de les respostes i a les preguntes també dels oients. Dani que diu no estaria de más comentar la relació entre Phil Neville, Peter Lim i la venta del club Salford City. No, no, evidentment. Hi ha una relació clara d'amistat també entre Phil Neville i, i Lim, clar, evidentment. Sí, sí, té raó la gent. Jaime Ruiz, sobre els davanters, <laughs> diu, res de bo, millor un davanter. Crack diu, como siempre, poco efectiva, da igual ya quien juegue, el equipo no va y ellos tampoco. M. Faust, deberían jugar siempre los dos juntos. JW Jared Sam diu ha de jugar molt de temps el 4-4-2 i que Roden i Dani Parejo que no deixe sols els extrems. Iván Mora una dupla en la que pense que en uno no creo y que la posa perpetición popular. Si no crees, no la poses. Falta de personalidad. Miguel Perona, pues perfecta. Si desde pretemporada se hubiera trabajado así, que para eso es pretemporada. José Vicente García Lario, menos efectiva de lo que nos gustaría, pero el problema es el juego del Valencia. Así ni con CR7 y Messi. El hombre elija ni fu ni fa pero que no les arriben balones en condición. sos fan que presionar y presionar sense eh, mes Difícil fer gols. Antonio Armiñana, yo creo que cuando esté Andrés, esa pareja será peligrosísima. Aprovecharán los pases al hueco. Pepe Ollero, Diu, lo mejor que ahora mismo, Negredo y Alcácer. VMS, Diu, muy mal, necesitamos un davantero de 10 y Paco no lo es. Diu Sergi, eh, perfecta, faltaron más centros al área, pero me gusta que jueguen los dos, pronto llegarán los goles. Eh, Luis que dio hora de Manuel Montal y compañía hora de 97, gracias a Mick, Xavi Simón que dio en estos momentos la mejor, eh, cree que hay que seguir Javi Diu mal, muy perdida, pero como todo el equipo, pero aún así deben jugar más partidos y Bacali es lo único potable del inicio de temporada. VMS, Diu, ¿podéis empezar más temprano por la noche o más tarde por la mañana la repetición? Uf, ya me he yo en el temps. Mes pronto per la o mes tard la repe. La repe me está no potanar Y Motes comenzar mes pronto pronte bueno, ya veurem. Todo será cuestión de parlaros, quizá Juan Gascón diu que sí, que deben continuar Chuan dos en la delantera. José Vicente García Lario, un afectuoso saludo desde Granada. Para todos vosotros, incluido el bueno de Arturo, os echo de menos y por lo menos os escucho. Pues una fuerte basada para José Vicente, que está más así así en estiu y que con torre permanencia la esperemos. Al Arturo de Bueno no tiene nada. Bueno, Arturo de Bueno, Ahí se engañat el buen José Vicente. Fiambera que dio de lo millones de la nit junto la parada de Jaume en la primera par. Falta que marquen gols. Zamund. José Doz. Yo discrepo. Creo que Alcácer con continuidad es un delantero con mucho nivel. Juan Torres, si no llegan eh, balones a los delanteros, igual da jugar con 12 con 7. Alex Pons, Diu cree que no ha treballada esta formación va Va faltar control al mis del camp. Nuno no se entera, da palos de ciego. Y Batman Diu, lo mismo Que, Batman, pero con V. me eh, vais Diu que lo mismo que jugar sin delanteros. Y Manuel Girafa una pregunta que yo puedo atallar después de lo que he sentido a Andreu, a Salva y a Paco. Diu, si afición barra prensa dicen que los fallos son evidentes y uno rectifica, ¿es influenciable o también ve lo que los demás ven? ¿Uno? Sí, claro. Hombre, piensa que no es influenciable, ey, de Simateisa. Yo pensé que sí que es influenciable, ¿eh? Y, te digo una cosa, espere que vecha lo que es de mes, lo que es de mes. Ya que no veo. Y la prueba está en el cambio que va a hacer Con no recorde contra quien equipera que todo el molly de manaba que llevará Rodrigo para que entrara Negredo y ahí no, va, a no va yo yo 50.000 tíos en, Mestalla yo espero que el entrenador de Valencia siga capaz de borre lo que es de mes son capaces de Pero porque ni yo soy entrenador de Valencia, ni Salva Folgado, ni Manuel Montal, ni mos paguen para ello correcto y a partir de ahí sí es influenciable. <laughs> Edit. b 12 y 37. Eh, os propis. Hem parlat de Alcácer i de Negredo. Què vos va aparèixer d'esta parella, senyors? Home, jo crec que te pot donar moltes coses, però un oient parla, Manolo, de continuïtat. Jo crec que també a, a la davantera del València li fa falta continuïtat. Jugue qui jugue, el que no pot ser és eh, variar de, de davanters conforme passen les jornades i, i portem pues, eh, molt poquetes jornades de Lliga com per a que el tècnic hagi variat eh, tant. Vull dir, si apostes per Rodrigo Alcácer, bueno, pues mantint-los varios partits, però no eh, canvies al partit següent i jugues amb un punta i al següent partit jugue un altre o tornes a canviar parella davanters i de sistema. Jo crec que jugue qui jugue, els davanters tenen que tindre eh, continuïtat, al igual que qualsevol futbolista de la plantilla. Sense continuïtat, un futbolista probablement no va, no va donar eh, eh, rendiment. Però si me preguntes per Alcácer Negredo, jo crec que és una, para, eh, una parella de la que es pot traure molt, molt de profit. Però bueno, necessita continuïtat, jugui i jugui, continuïtat i minuts, si no, no avançarà l'equip. La parella negra d'Alcácer. Andreu, Paco. Jo, ah, perdona. Jo, no, jo crec que el problema no està en qui si juguen. Jo crec que és una bona parella i, i em sembla que són dos jugadors perfectament complementaris, pero el problema está en el centro del campo O sea, si, cree que un, un del sogents si no? si no en arriben es es igual jugar en dos que en set, o sea, lo mismo. Eh, sobre la, en la distancia en la que juga el Valencia el mig del camp de la delantera O sea, Parejo que agafaba los de darrere, pucharlos donarlos dalt, no ni a una ayuda, o ni a una ayuda només de Tai, que es eh, o Enzo Pérez o Javi Fuego, però clar, després els, els, eh, els volants, o sigui, Ahir, eh, Fegulí i Bacali, eh, no estan per la labor, o sigui, juguen per les bandes, però no, no, no, no diguem-ne que no hi ha una construcció de joc com deuria haver. I clar, mm, el dia, ahir el dia de Granada no, no els arribaven balons, o els arribaven molts pocs, tenia que baixar Negredo a recuperar els balons i donar-se-los al Càcer o intentar jugar les jugades les dos. Jo crec que és una qüestió més de, de plantejament i sobretot d'un centre del camp o que jugue més endavant o que l'equip jugue més junt. Andreu. Jo sí que en Salva i en, i en Paco. Crec que els dos anàlisis són acertats i a partir d'ahí crec que falta un altre ingredient que és treball, que si, si no, no treballa més dos davanters, òbviament que són dos molts bons davanters, que si Negredo no anem a descobrir i a Paco tampoc, però més enllà de les qualitats que tenen, si, si entrenen i si practiquen i si treballen les situacions mmm, de partit, després els, els eixiran prou millor. La qüestió és que el València no treballa aquest tipus de, de situacions i segurament si les treballara eh, les peces s'engranarien millor no? i tot funcionaria millor en els partits. No sé, mm, jo no m'ho explique com, com una davantera Negredo Alcácer que probablement podria ser una de les millors de, de la Lliga, no, l'altre dia no va, no va brillar, però tornem al mateix. Jo crec que després de, de lo que venim, demanar a, una, a un equip o a una davantera, si parlem de, de la davantera, que brille, igual és una miqueta precipitat. Negredo me va agradar molt a mi. Me va parecer un dels líders de l'equip a base de treball, d'esforç i de sacrifici. No va ser un partit brillant, va ser un partit sense luxes, de fet, però Negredo va, va fer molt bon buen treball. És que Negredo, Negredo en guany està molt... Jo crec que està millor que Alcácer, actualment. Sí, eh? sí, sí, sí, està, en un, està en un nivell molt alt, un, a més, té ganes, eh, pelea molt, o sigui, és un jugador que, que està en una altra actitud completament diferent, a banda de que està més prim, eh, això és molt evident, eh, té una altitud molt diferent ah, ah, a la, Paco, la de l'any passat. Paco, Paco, perdona sí. el detalle, a Yerres. Jo crec que no, eh? Jo us dic que sí. Jo crec el que, el que, perdona? No que jo crec que en el tema del pes de Negredo, eh, això és la llegenda urbana de l'any passat, i jo crec que arreu. Eh, Negredo eh, podrà estar eh, físicament millor, però eh, l'any passat, i me consta, no va estar en cap moment fora del supes. Havia perdut 4 bueno, pues, quilos. Eh? Pues, pues a lo millor donava la impressió. No, no, a lo millor donava la impressió. Això és possible que estigui més primet, però no va estar mai l'any passat fora de sopes. Ah, no, gros, de, de, gros. Oh, sí, sí. Home, no, che, que va estar no, gros. No, és possible, gros, és possible. No. La, la impressió, mm. més que gros, que estava pesat. O sigui, que era un jugador... I se te la puc, li costava, ah, te la, per, te la puc comprar. Per la seva estructura... Eh, sí, clar, sí, que... que li costava més pegar se la volta... Correcte, eh, val, i se te la compre. Eh, una, una mil·lèsima més lent, i això en un davanter és molt. És, és molt, és un món. És molt. Exactamente. Pero eso, yo creo que se això, no, no sé si estaba en el peso, o no estaba. Evidentemente Kroos no estaba. o sea, que no, era, no. Eh, era Vinicius eh, Araujo, no? <laughs> este sí que estaba gros, Aquí no? famós estava... hashtag un un para Vinicius, que se va hacer Exacte, no? no, no, eh? era... Vinicius? Sí, sí, sí. sí, sí. Está fuerte, Està Está fuerte. eh? es fort. <laughs> Ah. No, l'esquena, no voy que sigui gros. Ya, ya, ya, ya, ya. Está clar, está clar, está Gustavo, Gustavo. de l'agujo. Gustaviño. Estabas diciendo, Paco, perdona, que t'he tallat. que en el tema no, de... No, que, que, que, que, no sé si estava en el pes, però que sí que estava més lent, i estava més lent, i això es nota molt, en un davanter es, es nota molt. O sigui, hi ha jugadors que, que potser no es nota, si tenen molta classe tampoc es nota, recordem tots a Fernando, i Fernando era un jugador que era molt lent, molt. però feia, feia les coses també que era igual, o sigui, donava igual que fora molt, molt, molt lent o, o menys lent, si estava en més pes o menys pes pero en un davanter se nota mol porque esa milésima es la que te fa disparar y ficar el gol, o Yo estoy de acuerdo en el que diu <clears throat> Andreu y Paco respecto a que Negredo en el de llega està millor que, que Alcácer, Es una, realidad, una a partir de ahí a me agrada que juguen dos junts y espere ponerlos los eh, en Champions davant l'Olímpic de, de Lyon, pero desconec lo que preparan uno para a, ese partido, La verdad es que no tienen ni idea de, lo que, no, va eh? preparar. Eh? No tengo ni idea de lo que va a preparar el técnico. Crec que no, eh? 4-3-3 o 4-3-1? Sí. No, no, jo crec que 4-3-3. Pel que va dir l'altre dia en la roda de premsa i per el que pareix que està treballant... Uh mhm. -huh. mm, que, que juga en rondo a no? Mm. Va dir? Sí. Tu hi busques superioritat. Si busques superioritat, has de passar al... al... El tribot i els, do, i els dos de les... Jo, dones. si me la tinguera que jugar, Exacte. me la jugaria en Negredo. Exacte. No, no, si és que té raó, Andreu, és de veres. iba a decir, yo ya sé cómo juega el Olympic. Y voy a cambiar el sistema, va a decir, a recordarsen. Juegan rombo, y ya entenderéis por qué las rotaciones y por qué tal. Bueno, pues probablemente el Valencia hmm. cambie de, sistema cambie de sistema se está adaptando a cada rival contra el que juega. Yo fui a la temporada pasada. Sí. 12 i 44, anem a pausa Para la Publi. Eh, hem de non d'algun nom propi més. Eh, de hem parlat dels dos davanters i jo vull del porter. En Jaume li está donant puntos al Valencia Això és molt porque perquè porter y Molroin, porque perquè que el día que guanyes el destacase al porter, eh, vos dir alguna cosa. 12 una pausa y tornem para acabar. venga Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa. Citroën C3 Purtec. 82 por 8.900 euros. Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. Triple Plan Pibe. Sports 97 NIT. El teu equip. La Tegua Radio. 12 i 46, vos recorde la informació que s'acaba de donar Salva Folgado, que n'hi ha preocupació en el si del Llevant Unió Esportiva al voltant de la figura de Lucas Alcaraz. Preocupació evident i s'està plantejant què fer amb el, amb el tècnic. Amb el tècnic, mm. per tant... Eh, igual els pròxims resultats són determinants per la continuïtat o no, determinants, determinants perdó, o no, per la continuïtat del tècnic, eh, no sé si és Granadí, en el, sí. en el Llevant Unió Esportiva. Tornem a València. Eh, Jaume, ho vas dir el dia que va debutar d'aquesta manera tan espectacular com va ser el debut de Jaume en Gijón. Vas dir, ojo, no tenim a Gianluigi Buffon, calma, apunta molt bé, però que tindré calma, en efecte, arribar el dia del Zenit i per a mi el dia de Zenit poder fer prou més en els tres gols, les coses com siguen, però és cert que tornats a la Lliga contra el Betis no té pràcticament feina, eh, però sí que la té davant l'Espanyol i la resol de manera espectacular i davant de Granada torna a resoldre d'una manera brillantíssima Jaume Domènech eh, el, eh, la papereta que se li presenta davant ha entrat ratlla en aquesta convocatòria jo crec que és més per a que batxa i no es queda tercer eh? porter, tercer sí. Eh, però sí que és cert que Jaume Domènech li està donant punts a València a la Lliga senyors jo crec que és Lo el... qual és bo, perdona, mm. perquè significa que el xaval aprofita la seva oportunitat i que la porteria entre Ryan Alves quan estiga i home, la tens ben, ben coberta, jo ja no el compta per a res, eh, però per altra banda, que el València fins i tot els partits que guanya i els que perd, el destacat siga el porter, hi ha coses que... això, no, Manolo? Està per això, i l'any passat el, va guanyar molts punts gràcies a Alves. O sigui però que... per a mi era d'una manera diferent, eh? Perquè era un altre porter, probablement. No, no, no, perquè tu, <laughs> perquè tu anaves a un intercanvi de colps on tu podies marcar i ells te podien marcar però en guany tu tens molt poquetes i el rival sí que en té més i tu els punts estàs traguent-los entre altres coses, lògicament, perquè eh, se converteix en l'únic gol que, que pots fer per partit, i al moment del València mm. no passa de un gol per partit, però... això va, sí, el dia de l'Espanyol sí que va passar això, però jo crec que ni, ni el dia de l'Esporting ni el dia del Granada, o sigui, va ser un intercanvi també. Lo, lo que no tenia que ser és que contra el Granada i contra el, contra el Gijón la jugaren a un intercanvi, perquè són equips molt inferiors al, al València, no? Mm. I això probablement és el problema, no? Però, però bueno, l'any passat també el Bes va, va salvar moltíssims partits i els porters sí, sí. estan per això mm. estan per això jo, el, el, el, el, lo, lo anormal és lo de Joel o sea, lo, lo anormal és que l'any passat quan eixia Joel pues eh, era un desastre, era un mm. desastre, li ficaven dos gols, li ficaven tres gols com en la Coruña, això era el preocupant, però si tenim tres porters, els tres porters tenen que tenir, eh, poden fallar, evidentment, i, i, i també ja ho m'he demostrat, per exemple, que en les eixides no és precisament el millor porter i eh, se va veure l'altre dia, dia contra el Granada en un en una, en una eixida de punys que, que, bueno, que va, va muntar la de Déu ahí a, a l'àrea, però, però bueno, és un porter de garanties, clar. Sí. Això s'espera en un porter del València. Que estiga, que estiga a l'altura de l'exigència, sí, jo estic en tu. Pablo. Exactament. Lo, lo raro és lo de Joel. Després ho pots fer millor o ho pots fer pitjor, mm. però lo de Joel donava símptomes de que, de que el futbolista, no sé, jo crec que és un bon porter de qualitats, però psicològicament no estava a l'altura de l'exigència i, ho va demostrar, no? A partir sí. d'ahir, Jaume Domènech, jo crec que per les seues característiques, per les seves qualitats, com ha demostrat en el València Mestalla en les últimes dues temporades, és un porter que és capaç de sumar punts i donar-li punts al, a l'equip Mm, ell té reflexes, ho va demostrar també l'altre dia en la, en la falta que li trau a Rochina, que és espectacular, que vola, que vola. Vola, vola, vola. Vola, és que eh, la foto la publicarem en el, en el diari i veus com està per lo menos a metro i mig per damunt de, de terra. Mm. Mm. Sí, perquè si no, no arribes a aquest valor. Mm. Hi ha una ah, parada, però... hi ha una parada molt semblant a ir de, de Keylor. Correcte, que tret 60 voltes en les teles. Però la parada de... De Jaume Superior. Jaume Superior, perquè a més el llançament ara més ajustat sí. que el llançament que hi para Keylor, però la parada és molt, és molt semblant. Sí. A partir d'ahir té una cosa molt bona, però... que és que, és que eh, està supermotivat. Ell, ell, una cosa. Ell de cap és, és molt dur i Ochotona està, està molt damunt d'ell en les últimes setmanes per a que no li puga influir res de l'entorn res. Ni la premsa, ni si encaixa un gol, ni si l'equip perd, però ell... No, el tren està damunt d'ell per a que no passe... Anava a dir el que li va passar a Guaita. Uh mhm. -huh. però... És que, esta, és que jo anava, anava però a citar és... a Guaita. Sí, sí, sí. Fa, fa, fa, fa cinc anys estàvem, estàvem parlant de Guaita igual que parlem ara de Jaume. Sí, Exactament, eh? correcte un porter fantàstic i a més mm, ressaltaven, jo crec que era un partit contra l'Hèrcules, si no me'n recorde malament que va fer una parada espectacular també per l'escaire, o sigui, lo típic mm deixes que després repeteixen els, tots els telediaris i en aquella època sobretot en el de Canal 9, desgraciadament que ara ja no existís, però eh, parlàvem en, el mateix, en els mateixos termes, o sigui, ja tenim porter, un porter de la casa ara Guaita està en el Getafe i, bueno, i fins i tot el debat era si tenia que jugar Alves o tenia que jugar Guaita això ho hem passat molt, molt, molt de temps no? Uh mhm. eh, -huh. Guaita avui ha salvat per cert el, amb una el Getafe, una eh, parada. Eh, a última hora una rematada en pròpia porta d'Alexis eh, Ruano ha fet una parada de reflexes traguent la mà dreta a Guaita brutal anava a ser l'empat del, sí, del llevant sí, del Coliseum sí. és, és veritat, sí Sí, però és que això lo tenia Guaita i lo no, té. No, exacte, porter, exacte. És un porter que jo crec que és un bon porter. Un superdotat, eh? Sí. Guaita té, un, bueno, té uns braços, d'unes mans, d'una esquena, és una llàstima. Ahir el que ha fallat sí. són els aspectes psicològics, el que estem parlant. Per això sí, sí. Xotorena està molt damunt de Jaume, perquè no vol que passi això. I perquè Xotorena considerava que les condicions de Guaita eren superiors a les d'Albes. Sí. Totalment. Totalment. Totalment. És que les condicions eren superiors. Però Alves de Cap és, és, és molt dur, animal ai, competitiu. És molt competitiu. Tot cas, la pregunta respecte a Porter seria, eh, ara que torna Ryan, mm. a veure què passa, no? Què fan uno? Ryan o Jaume? Si analitzem rendiment de Ryan i rendiment de Jaume, quin porter me de jugar? Jo crec que Ryan no estava bé. Ryan no estava bé, va tenir un partit eh, bo, que crec que és el, el del Mónaco en Mestalla, que ahir trau, sí, una, trau una mà molt bona sí. i una compareixença prou sòlida, però no estava bé, jo el notava prou nerviós. A partir d'ahir, jo crec que, que per, per, no sé si la paraula és respecte o no, però per donar una continuïtat al, al, als aconteixements i, a, i, a lo, i ser coherent en el que ha fet no, Nuno hauria de seguir apostant per Jaume, per Jaume Domènech. No sé el que farà, la veritat. Jo, mm, probablement, veient el Ryan abans de la lesió i el Jaume actual, clar, el que passa que així la gent va dir, bueno, ja aposto pel valencià, però jo me quedaria en Jaume Domènech també. Bueno, pues... De moment... No, jo crec que el, problema serà quan, quan torne Alves, no? No, no, <laughs> home, evidentment. Quan torne Alves jo crec que no ho té clar, eh? Sí? Home, jo crec que sí. Ane crec que sí. Anem a veure, eh? Sí. Anem a veure quan jo, torna Alves. Pues jo, sincerament, bueno, jo penso que... Ah. Quan torna i quan estiga per a competir. Clar, clar, clar. Que el problema és tornar jo... uno i dos estar per a competir, que són dos coses no, no, diferents. Sí, jo no sé si Alves va estar per a competir esta temporada. No me digues. Eh, pues, jo, jo no ho tinc clar. Jo, eh, tan dràstic com Andreu Rosoc, però que eh, al vespre a competir per va eh? ser el número 1, eh? Com a, per ser el número 1 de baixa. Com a poc, com a poc tenim que parlar de març, jo sí. Clar. Febrer, com a poc, febrer sí, mínim. Sí, sí. sí, sí. Eh, perquè un, eh, un lligament encreuat i més no, en un porter... Febrer mínim, i vas a tindre-ho si està... Ah, en Recordeu-se que el doctor de la selecció de brasilera, que és el que l'opera, quan l'auri el genoll, diu de 6 a 8 mesos. Sí, el, bueno, mireu, mireu Víctor Valdés, no? S'ha passat un any i mig sense jugar. No, no, eh, Mira, Sergio Senjo. No, no, no. Ya, no, ya van tres, ¿eh? No, no, es que, es que Víctor Valdés... Es que esa lesión en un futbolista de camp es fotuda. En un porter es perillosísima. Es que Víctor Valdés no es que se ha tirado un año y es que no ha tornado a Ferrés. Es que, que el United no se lo puede quedar, Y si no se puede quedar espera algo. Y se va a firmar en el Besiktas, <laughs> o no sé quién equipo era, y no se queden. Y no se queden. Es que no me Sí, sí, pero yo... es eh, ojalá que no, eh? que Alves se tiga a tope. Eh? Ojalá. Pero que es un, porter extraordinario. Bueno, pues, eh, Semana importante. ¿eh? Semana importante porque de estos dos partidos que venen ara, Lió y Bilbao, eh, significa que tú al paro te embaches tranquil o te embaches anduptes. y un paro de 15 días en fútbol fútbol, anduptes, A banda que si ya se falla de per se... Pero ya no son dubtes, Es que un paro de lliga, Manolo, después de caure en Champions i, i de caure en Sant Mamés pot ser terrible, eh? Esperem que no córrega. però... És que no, és, és que si caus en Champions, a més, eh, estàs, eh, tens l'obligació de guanyar els quatre partits que queden. Correcte. Eh? Perquè si no, no, si no, no passes. No, ja, ja estàs obligat a guanyar un partit fora de casa. Tu, en el pitjor dels casos, i dic pitjor en majúscules, ho dèiem en la primera, eh, en la primera mitjora, tu has de treure un empat de, de guerra, de Lió. Mm. En el sí, pitjor, però... eh? En el sí, pitjor sí, sí, dels sí, casos. Sí en principi el València està capacitat per a guanyar en els tres camps, eh? o sigui que no estem parlant del Bayern Múnich, el Chelsea i el... El València l'any passat sí, jo el d'enguany, de Paco... No, no, Sí, no, clar, clar. Jo penso en el València en, te en teoria. Sí, clar. clar. En teoria. I, i, i el, en el, el València l'any eh? passat i en el València quan, que, que l'any passat va acabar la temporada i va acabar quart i es va, es va classificar per la prèvia de la Champions, mm. efectivament. Sí, sí. Bueno, pues, eh, amb tot això, per cert, eh, no sé si sabeu la història de qui xiula el partit. Sí. Milorad Masic, 42 el del, anys, serbi. El, del, el del València-Sevilla. El del València-Sevilla, del Golden Vía. Esta va ser la primera pàgina que va fer un súper. La primera pàgina. Un, un dia que pitava este home i sí. ho recorde. Pues mira. Recordo, recordo, recordo. Ah, després, ell torna i tu estàs Bona eh? senyal. És, es un buen árbitro, ¿eh? Lo que pasa es que... Eh, no, no, perdona, el partido de Sevilla no va a influir en res, ¿eh? No, no, res. O sea, no, no, no, bueno, va a pitar el fuera de banda que va a traer y va a marcar él. <laughs> Bueno, pero, era fuera, pero era fuera banda. Era fuera banda. <laughs> Pues posiblemente podía fechir algún minuto de pero pero es va que el Valencia peguemos de tercera aquella segunda parada del, del Sevilla. Pero, bueno, eh, son circunstancias anecdóticas, pero claro, es que la anécdota es tan aseñalada que yo me la tienes que, la tens que anomenar. Eh, peor sería que, peor sería que pitara Florian Meyer, que es aquel del, de la... Florian Meyer es el, del penal a Zigic. El, del pezón de Zigic, El del pezón de Zigic, correcto. qué más El del mugló de Zigic, sí, capítulos Bueno, te voy a decir una cosa. El que chular la nada contra el Sevilla tampoco tan pesaba cubrir de gloria, ¿eh? El gol aquello en ¿Ah, fuera hecho dos metros y después la cartulina groga Alcácer. Sí, sí, sí. Y sí, sí que me va hacer la moto. Bueno, señores, pues haremos a decirlo así, que tienen que acomodarse al el gol de Ferto Peugeot. Está de moto. lo de Cristóbal espectacular, eh? Lo de Cristóbal. Lo de es tremendo. Espectacular. Tremendo. Yo lo que no sé es en qué momento en el cap te entra... Me embache en la moto. Es tremendo, es tremendo. Ho deixem. horas, eh? Espectacular, fenómeno. Andrés Andreu, gracias. Adeu. Paco, gracias. Gracias, Manolo. Adeu. Adeu. Adeu. más. Adeu. Vos el gol Ferto Peugeot del Valencia, de la victoria nacional de Bandes Granada. Eh, acaba Esports 97. Comienza la nit. gracias adeu. y Valencia per el partit. Aconseguís Negredo forçar un córner. Rebutja Lomban. El balon cau a la dreta on venia Zacaria Bacali per el seu joc antinatural, però s'havia quedat allí per atreure el córner. Li cau la pilota, fa una centrada correguda que passa per dalt de tota la defensa del Granada. Li arriba lliure de marca a Escodran Mustafi, a l'alemany providencial, que llançant-se en planxa dirigeix una cabotada lluny de la barra Andrés Fernández, que significa el primer gol de la vesprada. Així en Mestalla, en el 26 per a 27 de la primera, ha marcat el València. València 1, Mustafi, Granada 0.